Onda imamo hadis, uzet ćemo i njega, a hadis, odnosno poglavlje sljedeće, dosta smo uzeli dva hadisa, babu kada il fawait o tertibuha ili tertibiha. <clears throat> Kaže poglavlje, naklanjavanja, propušteni namaza i raspored, redoslijed naklanjavanja njih. A to je hadis 54. An ibn Abdullah radijallahu anhuma, kaže od Džabra ibn Abdullah anhuma, znači od Džabra i njegovog oca, obojice su bila sahabi, Ene Umar ibn al-Khattab radijelahu anhu, Džaj jome al i bade ma garabeti šems. Kaže da je Omar ibn Khattab radijallahu anhu došao nakon, na, na, na dan e, Handeka, odnosno bitke protiv saveznika. Nakon što je sunce zašlo, kaže, džale je subu kufara kurejšin. Kaže, e, psovao je, vrijeđao je uh, kafire kurejšije. Vakale, ja Rasulallah, i rekao, ovo Allaho poslaniče ma kitu usalil asr, Hatta kadeti šem stagrum. Kaže, nisam uspio da klanjam kindiju sve dok nije e, sunce, e, tako da je sunce zašlo. Kala nebiju sallallahu sallam, vallahi e, ma salejtuha, kaže, vjerovjesnik sallallahu sallam, kaže, tako mi je lahan, nisam nija klanjao. Kale, fekumna ila buthane, fetavadda li salati, otavadana leha. Kaže, e, pa smo ustali, kaže, otišli do mjesta Bohtan i kaže, poslanik sam sa je uzeo abdes za namaz i mi smo uzeli abdes. Fasallal asr bade ma garabetišens, pa je klanjao i kindiju nakon što je zašlo sunce. Tome salla badeha el magrib, zatim je klanjao nakon toga, nakon i kindije klanjao je akšam namaz. <clears throat> O čemu ovdje reći? Mi smo, već smo ovaj hadis, čini mi se imali, tako? Imali smo ovaj hadis, jesmo, kad smo govorili o srednjem namazu, salat il usta, srednjem namazu, opisan je ovaj događaj da je Omar radijallahu anhu na dan, na, na dan uh, Handaka savez, bitke protiv saveznika, da je eh, zašlo sunce, a da nije, poslanik sa srednjih ashabi nisu uspjeli klanjati, nisu uspjeli klanjati kindiju namaz. <clears throat> a opis je spomenuto da je Omar radijallahu anhu eh, psovao psovao ovdje misli se vrijeđao, vrijeđao ne psovao kako na psu kao on na vulgaran način, nego vrijeđao uh, korešije, e, zato što su ga, kaže Galuna, on se lati razlika kako je došlo u hadisu, jer su ga odvratili od klanjanja i kindije namaza, pa, pa je to također potvrdio poslanik da i on nije klanjao, pa je uglavnom otiš, e, da, da, abdestili su, e, klanjali su zajedno, tako da su klanjali prvo i kindiju, nakon što sunce zašlo, klanjali su kindiju pa su klanjali akšam namaz. E, ovaj hadis ukazuje, znači hadis, hadis je naveden u poglavlju naklanjavanja propuštenih namaza i redoslijeda naklanjavanja. Znači hadis ukazuje da je važib naklanjati E, propušteni, e, poprišeni pet vakata namaza. E, vi znate tu ovaj, ono razilaženje. Složi se učenjaci da je obaveza naklanjati u slučaju kada osoba prespava namaz zbog sna i kada zaboravi klanjati. To je ono što je došlo dvoje u hadisma, vjerodostojni Doći ti hadisi. A razilaze se oko namjernog izostavljanja farz namaza i obaveze naklanjavanja nakon toga. A ovdje je zanimljivo, autor kaže, kaže, zahiru ene hireha fi hadih kisa Kaže, po vanjskom razumivanju hadisa, kaže da je e, odgađanje klanjanja kindije namaza, kaže, nije bila što su oni zaboravili klanjati. Znači, ashabi, poslanci nisu, kaže, ostavili kindiju nama zato što su zaboravili da klanjaju. Kaže, oj nema huve amd, nego namirno. Namirno nisklanjali. Kako to namirno? Kaže, volakin hada qabla en tuša salatul haufu kema rađa Haulema. Kaže, nego riječ ovdje kaže da je se ovo desilo prije nego što je, po većini učenjaka, prije nego što je bio propisan namaz u strahu. Kao što su to, eh, znači, eh, protumačili tako većina učenjaka o čemu je riječ ovdje? Znači, zato što nisu mogli normalno klanjati, To toku bitke, znači, nisu mogli klanjati, nije bio tad propisan namaz u strahu. Namaz u strahu se klanja drugačije nego, nego namaz u kojem se može stati sa svim uh, uh, ispunjavanjem svih šartova i ruknova i važiba i suneta namaza. Znači, namaz u strahu se klanja drugačije. Čak je propisano da se klanja i hodajući, i jašući, i ako ne možeš drugačije, skratiš na jedan rekat ili znači ako je jaka, i, e, ako je jaka borba, u jeku borbe, znači klanjaš hodajući i jašući, ali da ti ne istekne namasko vrijeme. Ako, je, ako nije jek borbe i ne ratuje se, nego jedna spram drugi i, i mogućnost da jedni drugi napadnu, onda se klanja ono u džematu što je došlo šest oblika u vjerodostojnim hadisma. Doći nam ti oblici, inšala. Znači, u vjerodostojnim oblicima kako se klanja, kako se i muslimani u dva safa, pa jedni klanjaju, jedni, e, pa, pa sam tako klanjao sa shabima. Znači, namaz u strahu, znači da, je, da prvi saf klanja, jedni stražari, tako da šest oblika različitih ima uglavnom. E, to je namaz u strahu. Znači, namaz u strahu je došao po većinu učenjaka nakon ovog događaja jer oni namjerno nisu klanjali jer ga nisu mogli klanjati normalno toku borbe. Kako će klanjati toku borbe? Ne mogu stati, ne mogu izvršiti, znači, ono, da, se, da budu na kijamu, da odu na seđu, na ruku, a u toku borbe bio rat. Nego su namjerno, znači, zato kaže Omer, šega lunan salat, salat kaže, oni su nas odvratili, zabavili nas borbom, ratom, da nismo klanjali. Što znači, nisu oni zaboravili da klanjaju, nego nisu mogli da klanjaju. A tad još nije bio propisan namaz u strahu, i zbog toga nisu klanjali. <clears throat> Dobro. A, malo prije sam spomenuo znači, da imamo poznato razilaženje kod učenjaka da li je vađiv naklanjati namjerno izostavljeni namaz. kao što imamo praksu često kod nas ljudi ovdje radi recimo u firmi namjerno neće da klanja iz određenih izgovora. Neko zato što, što boji se da će s posla, neko zato što nije nikad tražio da mu se dadne vrijeme, neko što misli da ne može klanjati zato što je prljavo ovako onako razradni izgovor, glavno namjerno ne klanja namaz. I onda dođe kući i sve to ovaj, naklanja ono što je propustio kindiju, a ili kindiju ili tako dalje, ili čak neka akšamjacija. Naklanjavanje namjer prošto namaza, znači poznat džumhur učenjaka je na stavu da je vađib da se naklanjaju. uz teub. Druga skupina učenjaka, unutar mezheba i uh, zastupu ga šef slavim Temi ibn Hazm, kažu nije, nije uopšte propisan naklanjati namjerno propuštene namaze, nego dovoljna teuba. Što kaže, jer to se ne može naklanjati. Kako se naklanjati kad se namir zastavio. Eh, naklanjat, eh, naklanjat eh, namaz namjerno popušteni, nema fajde ako se ne pokaješ. A kaže, ako se, a, ako se ne pokaješ, nema fajde naklanjati, ne broji se. A ako se pokaješ, ako se pokaješ od tog dijela, znači nema potrebe, kaže da ga naklanjaš. Uglavnom, ovaj, pojente ovdje, što, ako neko rekao, pa dobro, šta je dokaz? Ima li dokaz da namjerno propušteni namaz treba naklanjavati? Nemam neki dokaz, osim ovo ovdje, znači ova priča. Ali ova priča, znači oni imaju razlog što su izostali. oni imaju razlog što su izostavili uh, e, uh, e, namaz, zato je zbog, zbog borbi, zbog rata. Za razlog od nekog ko namjerno izostavi namaz, znači nema opravdanje, opravdanje je došlo znači u prespavanju i u zaboravu. Dobro. <clears throat> E, druga stvar koju ovdje ukazuje hadis, a to je da se naklanjavanje vrši po redoslijedu a to je do stvari da se prvo naklanja znači kako je namaz, Znači, on, njima je nastupilo, nastupilo je akšamsko vrijeme, znači neko se reći pa dobro treba što nisi klanjali prvo akšam, pa onda naklanjali. Ne, ako su već prije toga propisili namaz, e, prvo se klanja, znači onaj prethodi namaz naklanja, pa onda se klanja, pa onda se klanja, znači onda nakon nastupio. Osim, osim u slučaju, osim u slučaju da ostane tako malo vremena za tog namaza, pa ako, ako bi išli redoslijedom, ne bi uspio klanjati taj namaz koji bi trebao klanjati nego namasko vremenu. Znači, ako bi klanjao akšam, ako bi klanjao ovaj, prvo i kindiju pa akšam, a ostalo mu recimo 3-4 minute do izlaska i, e, vremena, onda bilo obaveza klanja prvo akšam, pa onda da naklanja kindiju. E, znači, u slučaju da, da nema dovoljno vremena da, da, da klanja namaz u kojem namasku vremenu e, ga treba klanjati. <clears throat> u hadisu je također došlo da je dozvoljno, kaže, doviti protiv onog koji činio zulum, kao što Omer Adelon dovio protiv dovio, uh, odnosno vrijeđao i psovao Korejšije zbog onog što su rade. <clears throat> I ovdje čak spominje, kaže Djavazu Halif, sadik, da se zakune, da se neko zakune, a da nije niko tražio da se zakune. Da je dozvoljeno se zakliti, dozvoljeno se zakli, e, iako neko nije tražio da se zakuneš, da bi potvrdio ono o čemu govoriš. <clears throat> Dobro. Ostao nam je ovdje još, još ovaj jedan kraći hadis, njeg ćemo spomenuti. Da ga spominjem, a to je, kaže, babo, fadlo salat il džema vođu biha ili vođu buha. Kaže poglavlje o vrijednosti klanjanja u džematu i obaveza klanjanja u džematu. E, ovo poglavlje, znači spomenut ćemo jedan hadis prvi pa ćemo nastaviti sljedeći put dalje. E, ovaj e, ovo poglavlje govori znači o klanjanje, o hadisma koji govori o klanjanju u džematu. Vi znate da je u osnovi da je u šerijetu propisano da se, da se određeni badeti obavljaju u džematu. Od tih ibadeta je od tih ibadeta je klanjanje e, e, namaza, pet vakata, beš vakata u džematu, imamo i džumu namaz i tako dalje i druge, druge ibadete. E, smisao naredbe klanjanja u džematu je znači višostruk, znači ne spominjem ovdje, znači koje su korisne, potrebne stvari, mudrost, tako dalje, to, znači to, to čovjek sam sjeo analizirao, znači došao do tih zaključaka koja je smisao i potreba klanjanja u džematu a, čak i da to nije spomenuto uopšte, da je to spomenuto u šerijskim tekstovima, znači jasne su stvari. Ali ono što je, eh, što je bitna stvar na glasima, to je da je klanjanje u džematu, da je to od obilježja islama, da je to od, od eh, idharu dina, ispoljavanje obilježja vjeri. Znači da je to od šeaira, od alameta, znakova ove vjere, da, se, da muslimani idu u džami da klanjaju zajednički. E, pet vakata namaza. A od koristi toga da čovjek ode u džemat, šta se koristi od toga, od, da, će, da se sretni s muslimanima, da se sazna, da se uzme neko znanje, da se pomogne nekom koji u potrebi, da, da se zbliže srca muslimana, da rešavaju zajedničke probleme i tako dalje. Znači, to je sad priča za sebe. Andalus'a